для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Да 90-годдзя з дня нараджэння ўладдзіміра Караткевіча. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладдзіміра караткевіча чорны замак альшанскі чытае артыст олег хвінярскі У маленечкім мястэчку чурсы спыніліся перакусіць. Я глядзеў на гэтыя паўсотні дамоў, лялічную чайную, флігель ад разбуранага ў вайну палаца і гіганцкія, туманна-мокрыя, чорныя дрэвы, старажытнага парку і ўспамінаў, як улетку мы хадзілі тут з Мар'янам і збіралі на прынаду слімакоў. Іх тут было безліч на берагах шматлікіх зялёных ставоў у роснай прахалоднай траве. Я нідзе столькі іх не бачыў, і такіх вялізных з яблыка велічынёй. Француз бы звар'яцеў з радасці, сказаў тады Мар'ян. І вось я глядзеў, і ў мяне пякло вочы і нешта у грудях. Ласіна ёсць! прыбег клепча мабыць нехта па ліцэнзіі забіў ды здаў у чайную пашанцавала у мінску не дастанеш бы у лепшых дамах ландона сказаў веленец у чайной усе размясціліся пад дрэннай копіяй с карцінай томаш зан і адам міцкевіч на беразе свіцезі Абажаю аленяў, сказаў клепча, умінаючы ежу. Угу, сказаў шчука. Яшчэ з часоў дзіснеўскага бэмбі ў кіно. Надзівагожая і шляхетная істота, пяшчотная, мяккая. Я не мог есці заказаў 200 грамаў белавежскай, цяпнуў яе нагбом, як апошні алкаш і закурыў, адчуваючы, як паволі апякае мне ўсё ў сярэдзіне. Адчуваў, што я несправядлівы, што гэта штодзённая іхняя работа і не паміраць жа ім з голаду. І ўсё адно, пагарджаў імі. І таму нямала здзівіўся, калі палкоўнік пайшоў і прынёс сабе і мне па 150. Сеў і раптам таксама амаль адштурхнуў талерку. Не магу. За столькі год, а не мог звыкнуць. Вып’е Антон Глебавіч. І пасля паўзы. Ненавіджу свалачоў, пакуль не здохну. У гэты момант клепча заўважыў на карціне занавы бакенбарды і раптам сказаў: « О, а чаго то пушкін? Хіба ён быў на свецізе? Гэта зан, магчыма, занадта рэзка сказаў я: « Ну, а гэты зан, хіба ён, Памаўчыце вы, калі ласка, абарваў яго шчука, і толькі тут адказаў на мае словы, сказаныя яшчэ на романі. Бывае і так, што не пазнаюць, рэдка, але бывае. Дай Бог памяці. У 63 ці у 64 годзе пісьменнік ваш адзін, ну, з гэтых э, маладых ды ранніх э, раманы яшчэ гістарычныя піша, плыў са сваякамі па дняпры ля рагачова бачыць нешта ружовае падумаў што незвычайнай велічыні глушаная рыба Вось трэба яшчэ гэтых шахцёраў з бабруйска прыціснуць што ездзяць рыбу глушыць ну вось устаў на носе і раптам стырнавому вараці! плыве спінаю да гары жанчына у ружовай камбінацыі. Ну, усё зрабілі, прыехалі нашы па труп, Але і дагэтуль невядома, хто, адкуль, як, Можа, аднекуль зурала у невядомай кампаніі прыехала, а можа, яшчэ аднекуль ці сама утапілася, Ці можа Але выплыве, выплыве, так ці іначай, а яна выплывае рана ці позна, Праўда. Так што і ты, хлопец, не квілі. Цяжка ясна, але суцешся хаця тым, што атрымаюць яны, калі гэта забойства спаўна, А ўжо мы пастараемся перабяром усё. А што ж, сказаў клепча, усю Беларусь да гары нагамі перакуліш. Усіх сваякоў перабярэш. А ты, можа, з Эстоніі. А ты эстонскіх перакулі, сказаў шчука. І дарэчы, возьми прыжыццёвае фото ды да паездзі па акрузе. Можа, нехта бачыў такога чалавека ў кампаніі з кімсьці знаёмым напярэдадні. А па тым здымку, на беразе. А па тым здымку людзі падумаюць, што паказваеш акцёра аўсяннікава у ролі ценю бацькі гамліта. думаць трэба хлопец. Калі машыны ўжо зноў ляцелі па плітачнай шашы, алею трохсотгадовых ясеняў і вязаў, шчука раптам спытаў: А што то за кніга? Я расказаў: Паказаць не можаш. Ага тады заедзем да цябе ў хату, А пасля, можа, з намі на ягоную кватэру з'ездзіш? Так. Слухай, ён жа трывожыўся. Ён казаў аб нейкай сувязі з тым э, са старажытным злачынствам. Гэта магло быць проста ад нерваў і потым, каб мы займаліся ўсімі злачынствамі, зробленымі за мільёны год, з таго часу, як малпа стала чалавекам, то каму было б разбірацца, хто украў у сябра Раткевіча аўтаручку. Дзіўна, ягоны грубаваты тон крыху супакойваў мяне. Так што старажытным злачынствам займіся ты, Ты знаўца, гісторык, табе і карты ў руки. А знойдзеш што-небудзь цікавае для сённяшняга дня. Ну тут мы заўсёды да тваіх паслуг. А ты накшталт таго капеечнага крытыка, якому падавай творы толькі на злобу дня. А для гэтага газеты ёсць. Мы заехалі да мяне узялі ў портфель кнігу і покатілі на парніковую гаспадарку. Ізноў была алея на палову выпляжаных ліп, і стары дом і барокавая брама могілак. Толькі на дне спушчаных ставоў накапілася каламутная вясновая вода. А ўва мне ўсё яшчэ жыла, няпэўная надзея, што вось пазвонім, Вось у глыбіні кватэры аддадуцца крокі. Лясне замок, і заспаны Мар'ян скажа мне: « А ведаеш, што лічылася ў нашых продкаў дрэнным тонам? Ніхто не адказаў на звонок. Мы стаялі і чакалі доўга, і я чуў, як цэнзар феактыстаў, з'едлівая вахтёрка адказвае клепчу. Два дні назад, як быццам чую, замок ляснуў. Гляджу чалавек, але дзверы зачынены, пытае: што там нікога няма бабуся. Які хаця па выгляду чалавек? Ха! такі сабе ну ну нібы крыху гарадскі а крыху нібы не гарадскі Урэшце прывялі панятых не адкрылі замок і надзея моя адразу знікла а пачуццё бяды ператварылася ва ўпэўненасць Эльма ляжала нерухома на падлозе здаравенны тыгравы эдгар убачыўшы мяне няпэўна матляну азадкам вочы ў яго былі няшчасныя і слязіліся і ён адразу заплюшчыў іх нават не ўстаў насустрач у перадпакоі рэзка і моташна пахнула чымсьці Ён не ездзіў у ніякую вільню упэўнена сказаў я шчуку Иначе бы отвел собак. Ён и не думал зъезжать больше, чем на один день. «Собак усыпили», — сказал Штука. «У той же день усыпили. Бачите, еще не съедена ежа, не выпита вода. Только як могли усыпить на столько дён?» «Мо, шукали нечто. Коли за один день не знайшли, то могли полторыть дозу. Али як? Это выхованные псы!» Яны нічога не возьмуць з нічыіх рук, толькі ў Мар'яна і ў мяне. Акрамя паветра, якога нішчыіх рук браць не трэба, шчука паказаў на замочную дзірку. Я ведаю, чаго яны шукалі, і я дастаў з портфеля кнігу. Што ж, давай прысядзім тут, шчука паказаў на доўгую скрынку для абутку, каб не перашкаджаць. Займіцеся хатай, лейтенант. Мы селі на скрынку і пачалі уважліва пераглядаць стары том. Усё гэта было дарэмна. Што можна было заўважыць за гадзіну, калі я цэлыя дні сядзеў над ім. Забяры, сказаў урэшце шчука. Думай і далей над гэтым. Тут не нашага розуму справа. Магчыма, нейкая складаная галаваломка, а магчыма і прасцей. Каштоўнасць кнігі вялікая, так, то можа, ніякай загадкі і няма. Хочаце сказаць, што цана чалавечага жыцця не большая за цану гэтага хламу. Ёсць такія з вашага дазволу людзі, для якіх жыццё другога не каштуе і шэліга. Зайдзіце, сказаў клепча, паглядзіце сваім вокам, чаго не хапае ў кватэры. Я зайшоў. Трус, відаць, ужо скончыўся. Толькі адзін з групы яшчэ перабіраў паперы ў шуфлядзе стала. Па-ранейшаму лёталі пад столлю анёлы, по-ранейшаму юры папіхаў нагою цмока. Толькі Мар'яна не было і не будзе болей. Не хапае дзвюх карцін, глуха сказаў я. А тады значыцца пра кнігу і мовы няма, сказаў хлебча. Мо і сапраўды барыгі спекулянты, Не выиграла и все. Такая история, рассказывали недавно, у Москве была, по улице Качалова. Уговорывали, уговорывали продать, ну, и все скончилось на этом. И звонили, терроризовали посля со злости. Выпал ковалок с рук, а вось картины — это тиковей. Товарищ полковник, человек у цивильным, что корпался у шуфляде, протягнул щуку аркуш паперы гэта бадай цікавей за карціны. Шчука прачытаў і працягнуў паперу клепчу. Той прабег вачыма, свіснуў і паглядзеў на мяне. Палкоўнік узяў аркуш і падаў яго мне. А калі я ў сваю чаргу прачытаў тое, што было напісана, у мяне непрыемна заняло дых. Аркуш быў, па ўсёй форме складзеным і завераным у нотарыуса запаветам, па якім грамадзянин Мар'ян Пташынскі на выпадак раптоўнай смерти завяшчаў усю сваю маёмасць другу грамадзяніну Антону космічу з умовай, каб азначаны косміч утрымліваў былую жонку вышэй памянёнага пташынскага на ўвесь час яе хваробы. Што ў яе спытаў шчука. Рак, сказаў я, ляжыць у гомелі. Значыць, другі сэнс гэтага на час хваробы да смерці, сказаў клепча. Ну нашто ж так, сказаў шчука, позвоните клепча. Да нас хай навядуць у гомелі даведкі пра стан, як яе, я Э, пра стан Юліі пташынскай не паспеў лейтенант пакласці трубку, як пачуўся званок у дзверы і сэрца маё зноў упала ад неверагоднай раптоўнай надзеі. А пасля тупа забалела, бо гэта быў усяго толькі той чалавек, якога бачыў з чамаданчыкам на беразе Романі. Я здагадаўся, што гэта, мабыць, медыцынскі эксперт. Што то вы, Ягор Апанасавіч, спытаў шчука. Хацеў, каб хутчэй даведаліся аб выніках ускрыцця. А мне па дарозе, ну і то што выявілася? А ніякіх слядоў гвалтоўнай смерці, сказаў нізенькі румяны лекар. А што ж яго анёл Божы? Магчыма, у яго два мікра і адзін інфаркт. Завал сэрца, вось прычына мабыць, стаяў у чаўне. І тут здарылася, упаў у ваду і захлынуўся. Чаго ж? Ён адзін ехаў, у роспачы крыкнуў я. Ягоная справа буркнуў клепча. Ясна, што ягонае і ніколі, ніколі ён не бярогся, ніколі. Што за карціны прапалі, спытаў шчука. Гэта і падазрона, сказаў я каб кралі, кралі б іншыя, гэту, гэту, гэту, ім цаны няма, а тыя дзве, поўная лухта, толькі што не новая. Христос уймаўся нямецкай школы канца мінулага стагоддзя, не англійская, кромвель ля магільнай ямы Карла першага гэтую ён у кіеве у цуме купіў адразу пасля вайны помню я гэтую карціну раптам сказаў шчука доўга яна ў іх на сцяне вісела пашкоджаная крыху унізе кромвель у паланкіне сядзіць я вылупіў вочы ну і памяць памяць прафесійная дакладна прадзёртая была ён рапараваў вялізныя Дуры яркія кромвель гэта падрэмбранта наддае, Ён іх не цаніў. То, можа, не разабраліся, спытаў лекар, убачылі, што вялікія, у вочы кідаюцца, ну і ўзялі. А чаго тады не ўзялі яшчэ чаго, сказаў раптам цывільны. Вось, грошы і шмат нешта грошай. Грошай было, 820 рублёў. Таму спяшаліся, не ведалі, спытаў клепча. Гэта барыгі па мастацтву, сказаў я, хоць всё і тое даразумеюць, не ўзялі б яны гэтых карцін. Можа другое, Мо не цаніў, то прадаў, яму дзеля жонкі былі патрэбны грошы. І тое, сказаў шчука, хай нашы пашукаюць па антыкварыятах. За окном уже лежала сутонне, и мы збіраліся ісці, калі зазваніў телефон, клепча зняў трубку. Так Так Дякуй вам. Што такое? спытаў шчука. Званілі от нас. Юлия Пташинская померла пять дён тому. Выгляд у яго быў на дзіва значны. Ён глядзеў на мяне. І якраз у намеркаваны дзень смерці мужа. Цікава. Мой карціны, для адводу вачэй. Чырвань кінулася мне ў шчокі. Толькі тут я зразумеў, як можна расцаніць увесь гэты недарэчны, страшны збег абставін. Слухайте, клепча, не будьце быдлам. Ну-ну, Ён мае рацыю Якубе, сказаў шчука, гэта быў найлепшы ягоны сябар. Адзіны і назаўсёды, глуха сказаў я і я да канца жыцця рабіў бы толькі за хлеб, абы выбіць дзеля яго яшчэ год жыцця. А калі вы лічыце, што я такая пачвара, якая можа брата за шэлях забіць, то ведайце, тут няма нічога, што пасля смерці Мар'яна не павінна было б быць аддадзена музею на ягонай радзіме. А хто гэта ведае? Ужо тонам ніжэй спытаў клепча: « Я гэта ведаю. Так што калі я чымсьці і разжывуся, то гэта дзвюма сабакамі. З маімі раз'ездамі гэта зусім не патрэбна, але я іх не кіну, я іх буду трымаць, пакуль не памруць. У памяць. У мяне ўжо душыла ў горле ад крыўды і ад непрыязні да гэтага чалавека. Уратаваў мяне шчука, іначай гэта чорт ведае чым магло скончыцца бярыце сабак і нясіце ў машыну буркнуў ён памажы хлебча і змоўкні ўрэшце халера на цябе прабач космеч я зараз закіну вас дадому хата будзе яшчэ некалькі дзён апячатаная пасля атрымаеш ключ каб гэта ліквідаваць я дастану вам машыну каб перавесці ўсё гэта як завяшчаў нябожчык нябожчык сказаў я. Значыць, значыць, няма надзеі, што не ён. Няма, сказаў шчука. На жаль, няма. Калі мы з ім даставілі да мяне сабак, Эльма так і не прачнулася, я валок яе на руках цяжкую, як цяля, Ён адпусціў машыну, і раптам сказаў мне: « Там побач з рэстаранам у вас што кафе і сядаць не трэба, не трэба. І за мною яшчэ доўг гонару. Ён моўчкі павёў мяне под руку. І толькі калі мы ўжо стаялі ля стойкі і прысёрбвалі каву з каньяком, азваўся нечакана мяккаць. Плача нутро, То ж бо я гэта ведаю, сам двойчы перажыў такое. Дык вось Антоні, калі нешта ўспомніш, калі нешта знойдзеш ты хілінскаму скажы, мы ж сябры, Ён мяне праінфармуе, уздыхнуў. Я ж ведаю, мала радасці чалавеку ды яшчэ ўразліваму цягацца па нашых установах. Паклаў мне руку на плячо. А на клепчу хлопец, не сярдуй, Ён яшчэ малады, дурны, жарсткаваты ад маладосці, зарываецца, як шчанюк выжал. Жыццё яго не біла, не ламала. Вось ламане, як нас за дамам, будзе ведаць цану дабрыні і даверу да таго, каго трэба, пераканаецца, якая гэта палёгка, калі ніхто ў другі раз не б'е цябе доўбняй по галаве. сябры вы слухали старонкі рамана владимира караткевича чорны замак альшанскі выканаўца артыст олег вінярскі